Hulle kan nou gaan, en voorspoed op julle reis. Maar Paulus sê vir die politie, ons is zonder verhoor in die openbaar geslaan en in die tronk gestop, ons wat Romeinse burgers is. En nou wil hulle ons teliekies hier wegkry. Wanneer, laat hulle self kom en ons uitlei. Die politie het dit toe vir die stadsbestuur gaan vertel. Die het groot geskrik toe hulle hoor dit is Romeinse burgers. Hulle het gegaan en om verskoning gevra, hulle uit die tronk uitgeleid en hulle verzoek om die stad te verlaat. Nadat hulle uit die tronk gekomen het, is hulle na Lydia'se huis toe, waar hulle die geloviges gezien en bemoedig het. Daarna het Paulus hulle vertrek.